Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Պաշտպանության բանակում անցկացված հերթական ռազմական խորհրդի նիստը նվիրված էր մոտոհրաձգային, հրաձգային ու տանկային ստորաբաժանումների մասնագիտական պատրաստության մակարդակի բարձրացման ու կատարելագործման ուղիներին։ Օրերս հանդիսավորությամբ մեկնարկեց 2018 թվականի ամառային զորակոչը, որի պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու խնդիրը բանակային ու պետական համապատասխան կառույցների ուշադրության կենտրոնում է դեռևս նախորդ զորակոչի ավարտից հետո։ Զինծառայողների տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու, հրամատարական ունակությունների կատարելագործման եւ ստորաբաժանումների գործողությունները ներդաշնակելու նպատակով գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի ստորաբաժանումներից մեկի կազմով Օրերս անցկացվեց մարտական հրաձգության մարտավարական զորավարժություն։ Հունիսի 29-ը Արցախյան գոյամարտում անհայտ կորած ազատամարտիկների հիշատակի օրն է։ Այն եւս մեկ առիթ էր հայերենիքի ազատագրության համար անհայտության ճակատագրին արժանացած տղաներին հիշելու եւ հարազատների սպասման ուխտը վերանորոգելու համար։ Պաշտպանության բանակում զինվորական ծառայության կազմակերպման եւ կարգապահության ամրապնդման ուղղված աշխատանքների արդյունավետությունը առավել տեսանելի են առաջնագծում հակառակորդի հետամիջական շփման պայմաններում։ Այդ մասին կանդրադառնանք սահմանի պահապանների ակնարկում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Ռազմական խորհրդի նիստ Օրերս Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանի նախագահությամբ անցեկացվել հերթական ռազմական խորհրդի նիստ նվիրված պաշտպանության բանակի մոտոհրաձգային, հրաձգային ու տանկային ստորաբաժանումների մասնագիտական պատրաստության մակարդակի բարձրացման եւ կատարելագործման ուղիներին, հրետանու պատրաստության վիճակին ու զորատեսակի հետագա զարգացման հարցերին։ Ռազմական խորհրդի նիստի մասնակցում էին բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը, միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարները, նշված ոլորտներին առնչող զինվորական պաշտոնյանները։ Բանակի հրամանատարը նախ հանդես է եկել ներածական խոսքով, կարևորել օրակարգային թեմաները եւ իր գոհունակությունը հայտնել Պաշտպանության բանակի մարտական հզորության առանցքը կազմող վերոնշյալ զորատեսակներում արձանագրված դարական տեղաշարժերը, նաեւ ընդգծել, որ դեռևս առանձին ուղղություններում արկայեն որոշակի անելիքներ, որոնց կյանքի կոչելու առաջնահերթությունները պետք է որոշի ռազմական խորհրդի հերթական նիստի ընթացքում։ Այնուհետև հնչել է մի շարք զեկույցներ, որոնք վերաբերում էին հրաձգային մոտոհրաձգային ու տանկային ստորաբաժանումների մասնագիտական պատրաստության վիճակին, խնդրահարույց հարցերին եւ լուծման ուղիներին, մարտավարական, քրակային, մեքենավարման ու ֆիզիկական պատրաստության մարզումներին, ուսումնանյութական բազայի վիճակին եւ հրետանային զորատեսակին առնչվող տարբեր թեմաներին։ Նշված թեմաները կարևորում են նաեւ այն առումով, որ գտնում ենք ուսումնական տարվա երկու կիսամյակների համանագծին, ուստի ամփոփելով արկա արդյունքները Նաև մատնանշում են հաջորդ ուսումնաշրջանի հիմնական եւ առաջնահերթ գործունեության ուղղությունները։ Ամփոփելով ռազմական խորհրդի արդյունքները, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը շնորհակալություն է հայտնել ներկաներին համապարփակ ելույթների եւ օգտակար քննարկումների համար։ Նա նաև հետագա աշխատանքների կազմակերպման առումով խնդիրներ առաջադրել շահագրգիռ ոլորտների պատասխանատուներին։ Մեկնարկել է 2018 թվականի ամառային զորակոչը։ Պաշտպանության բանակում մեկնարկեց զորակոչի եւ զորացման գործընթացը, որի պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու խնդիրը բանակային ու պետական համապատասխան կառույցների ուշադրության կենտրոնում է դեռևս նախորդ զորակոչի ավարտից հետո։ Յուրաքանչյուր նոր զորակոչի կազմակերպման մակարդակի կարևորագույն ցուցիչներից է արդարության սկզբունքի պահպանումը։ Հաշվի առնելով նախորդ տարիների փորձը, տեղ գտած բաց թողումներն ու դրական զարգացումները, Կազմակերպչական հսկայական աշխատանքներն իրականացում ինչպես նախազորակոչային ժամանակահատվածում, այնպես էլ բուն գործընթացի ժամանակ։ Բանակի սերնդափոխությունը բարձր մակարդակով կազմակերպելու գործընթացի բաղադրիչներից է նաև այն հրամանատարական կազմի ընտրությունը, որը պետք է զորակոչի, զորամաստ ոտք դնելու առաջին իսկ վայրկյաններից աշխատի վերջիներից հետ, նպաստի նոր միջավայրում նրանց հարմարմանը, զինվորական ծառայության մասին իրական պատկերացումների ձևավորմանն ու երիտասարդ մարտիկի դասընթաց սերտելու համալիրի միջոցառումների իրականացմանը։ Արթարյան կոմնակա զորակոչի անցկացման կարևորագույն նախապայմաններից մեկն էլ ապագա հայնաց պաշտպանների առողջական վիճակի հետ կապված խնդիրներն են։ Այս ոլորտի գլխավոր գործառույթները վերահսկում են զորակոչային բժշկական հանձնաժողովի կողմից, որի հիմնական նպատակն այնպես անել, որ ծառայության հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրներով զորակոչիկը չհայտնվի զինված ուժերի շարքերում եւ ընդհակառակը նման խնդիրներ ունեցող երիտասարդը չկարողանա խուսափել իր համանդրական պարտքը կատարելուց։ Նորակոչիկների հարմարման առումով Պակաս կարևոր նշանակություն ունեն նաև սոցիալ-կենցաղային պայմաններն ու թիկունքային ապահովման հարցերը։ Որոտի պատասխանատուները վստահեցնում են, որ զինվորական ծառայության առաջինից կորվանից ավակ ընկերներին փոխարինելու եկած տղաները կապահովեն հանդերձանքով ու անհրաժեշտ պարագաներով, կունենան զորանոցային բարվոք պայմաններ եւ որակյալ ուսումնանյութական բազա, գործոններ, որոնք էականազդեցություն կունենան ծառայողական նոր միջավայրին, նորակոչիկների արագ ու անցնցում ինտեգրման առումով։ Դատելով իրականացված նախապատրաստական աշխատանքներից կարող ենք վստահ ասել, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս զորակոչը եւս բոլոր առումներով որակապես կտարբերվի նախորդներից եւ կապահովի արժանի հերթափող Արցախի հանրապետության զինված ուժերի շարքերում։ Գումարտակային մարտավարական զորավարժություն Զինծառայողների տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հրամանատարական ունակությունների կատարելագործման եւ մարտի տարբեր ձևերում ստորաբաժանումների գործողությունը ներդաշնակելու նպատակով պաշտպանության բանակում բարբերաբար անցկացում են տարբեր ծավալների ու բնույթի զորավարժություններ։ Հակառակորդի կողմից հնչեցող ռազմական հողորտակներն ու սադիժ գործողություններն իրենց հերթին ստիպում են անընդհատ զարգացնել ձեռքբերումները, նոր մեթոդներ մշակել եւ պաշտպանողական եւ արձակողական մարտական գործողություններն առավել արդյունավետ օրեն վարելու համար։ Այս հանգամանքների հաշվառումով էր կազմակերպվել նաև գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի ստորաբաժանումներից մեկի կազմով անցկացված մարտական հրաձգության մարտավարական զորավարժությունը, որի ընթացքում խաղարկվեցին ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հարձակողական բնույթի գործողություններ։ Արձակման անցած պայմանական հակառակորդի ուժերի դեմ մարտի են ելնում փոխգնդապետ Արթուր Սերոբյանի հրամանատարությամբ գործող գումարտակի առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողները։ Կազմակերպելով զբաղեցրած շրջանի պաշտպանությունը, եւ թույլ չտալով մխրճված հակառակորդի հետագա առաջխաղացումը, ենթակա ստորաբաժանումները զեկուցում են ընդհանուր իրադրությունը, հակառակորդի զինուժի գործողությունները, դրանց ընթացքը եւ մարտական գործողություններին վերաբերող այլ մանրամասներ։ Այնուհետև վերախմբավորելով ուժերը եւ ստանալով համապատասխան աջակցություն, իրականացում է հակառակորդի թիրախների խոցում, հակագրոհի կազմակերպում, որի ընթացքում վերականգնում է առաջնագիծը, իսկ նահանջի դիմաց հակառակորդի նկատմամբ իրականացում է հետապնդում առավելագույնս վնաս պատճառելով նրա կենթանի ուժին ու զին տեխնիկային։ Լսենք Զորամասի հրամանատար գնդապետ Կարեն Գրիգորյանին եւ գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Արթուր Սերոպյանին։ Նպատակը ժողացված ռազմիկային գումարտակի ռազմերթի կատարումը, համաճակատման պայմաններում պաշտպանության անցնելը ու այնուհետև պաշտպանողական մարտի վարումը, նաև մխրճված հակառակորդի կանեցումը, նրան ոչնչացումը եւ երկրորդ էշելոնի ստորաբաժանումներով հակագրոյի կազմակերպումը եւ առաջնային եզրի վերականգնումը զորավարժությունը անցել է բարձր մակարդակով նախնական միջև տոկոսային հարաբերությամբ հաշվարկելը իմ կողմից։ Ենթադրում եմ, որ կլինի լավ, որովհետև արդյունքը եւ խնդիրը զորաբաժանների արժեվ դրված է եղել ու կատարել են իստումա գերազանց։ Զորքը պատրաստ է իսպային իրենց արժեվ դրված խնդիրի կատարելը։ Քրական խոցումը իստումա շատ բարձր։ Բոլոր զորաբաժանները Խնդիր ենք ստացել կատարել երթ, անցնել պաշտպանության տվյալ ուսումնական կենտրոնում, որից հետո անց է դասել պարապմունքներ, քաղաքապետի մտահղացման հակառակորդի պայմանական խրճումա ցուցադրվել եւ մեր զորաբաժանման երկրորդ դաշնամի ուժերով նակագրով վերականգնել են գործարար դիրքը։ Բավականին բարձր գնահատական են վաստակել իսկապես էլի մեր քրական միջոցները, երևի դուք եք կարող տեսնել բավականին նորմալ հարցիկ են ցույց տվել։ Համոզված եմ, ցես դեպքերում էլ էլի համոզված են գնում, որ եթե իրական լինի, ես թվում է ավելի լավ ստացվում։ Այսինքն անձնակազմը պատրաստ է իր արժեք դրված խնդիրը կատարել։ Հետևելով զորավարժությունների ընթացքին նկատելի էր, որ ինչպես հրամանատարական կազմը, այնպես էլ ժամկետային զինծառայողները յուրացրել են ուսուցման ընթացքում մատուցված գիտելիքները եւ այժմ ջանք ու երան չեն խնայում գործնականում այն իցուց դնելու համար։ Ջոկի հրամանատար Գրծեր սերժանտ Լավրենտ Խալաշյանը շուրջ 1.5 տարի է ինչ ծառայում է պաշտպանության բանակում։ Սեփական ծառայողական փորձից գիտի, թե ինչպիսի կարևորություն ունեն մարտական հրաձգության զորավարժությունները ազնագազմի մասնագիտական պատրաստվածության, անհրաժեշտ բարոյակամային հատկանիշների ձևավորման, մարտական եւ ֆիզիկական ունակությունների բարձրացման համար եւ վստահեցնում է, որ ինչպես զորավարժությունների ընթացքում, այնպես էլ եթե Աստված մի արածը իրական ռազմական գործողությունների ժամանակ պատրաստ են բարձր մակարդակով կատարել հայրենիքի պաշտպանի վեհ առաքելությունը։ Նման զորավարությունը մեզ փորձ է տալիս մեզ ծառայողներին ավելի է սովորեցնում նման պատերազմական իրավիճակների համար փորձ է տալիս եւ իմ եւ մնացած ծառայողների մնացած օղակների համար ավելի է փորձառու ծառայողներ դարձնում նման պարապմունքները անհրաժեշտ են բոլոր ծառայողներին ավելի փորձը ավելի շատացնելու միջոցը ընդեր ստացավ անընդհատ սարքը ոչնչացնել եւ երկու ուղաթիվ ոչնչացնել ուղաթիվներից մեկը ոչնչացրել ենք մեկը գնացել են ջոկը ոչնչացրել Եթե Աստված մի արած ինչ որ մարտական գործողություններ լինի, իմ ջոկը պատրաստ է օթային ուժը ոչնչացնել։ Նշենք նաև, որ զորավարժությունն անցկացում էր համաձայն սահմանված նորմացույցերի, ստուգելու համար ազնագազմին առաջադրված խնդիրները ճիշտ ու ժամանակին կատարելու ունակությունները, իսկ դրանց օբյեկտիվությունն ապահովելու նպատակով գործընթացը վերահսկում էր Պաշտպանության բանակի մարտական պատրաստության բաժնի կողմից։ Սրանք այն կարևոր ցուցիչներն են, որոնք իրակամարտական գործողությունների ժամանակ ոչռորոշ նշանակություն են ունենում թե պաշտպանության կազմակերպման եւ թե հակառակորդի մտադրությունները ձախողելու համար։ Սպասում, որի գործ է կոչել։ Հունիսի 29-ը Արցախյան գոյամարտում անհայտ կորած ազատամարտիկների հիշատակի օրն է։ Հայրենիքի ազատագրության համար անհայտության ճակատագրին արժանացած տղաներին հիշելու եւ իրենց սպասման ուխտը վերանորոգելու համար Սեփանակերտի հուշահամալիրն այցելել Արցախի հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, տարբեր շրջաններից ժամանած անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատներ եւ հասարակայնության ներկայացուցիչներ։ Ներկաները ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դրեցին անհայտ կորած ազատամարտիկների հիշատակը խորհրդանշող խաչքար հուշակոթողին եւ անհայտ կորածների անունները հավերժացնող հուշակարերին։ Բացելով հանդիսավոր հանրահավաքը, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվա շատնակների գծով տեղակալ Գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը նկատեց, որ աշխարհում միշտ էլ եղել են պատերազմներ, բայց դրանց ավարտից կամ պարզապես հրադադարից հետո կողմերն ազատ են արձակել գերիներին։ Մեր հարևան երկրում սակայն չընկալեցին եւ չընդունեցին այդ ճշմարտությունը։ Ժամանակի ընթացքում ստեղծվեց գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողով, որն այդպես էլ չկարողացավ բարձաբանում մտնել բոլորի ճակատագրերում։ Հուզիչ, բայց միաժամանակ նաև իր երկրի ապագայի հանդեպ մտահոգություն կար անհայտ կորած ազատամարտիկի մայր անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի ելույթում։ Նա իր խոսքում առանձնահատուկ շեշտեց, որ այստեղ չեն գալիս սկալու, գալիս են հերթական անգամ հակառակորդի եւ միջազգային ատյանների սրտի ու խոճի դուրս ծեծելու եւ թող ճշտամին այլևս չխորտա նոր պատերազմով, որովհետեւ ի պատասխան ստանալու է միայն նոր պարտություն։ Պարտություն Արցախի պաշտպանության բանակի զորության եւ Արցախի բնակչության ու համայն հայության միամուր ջանքերի շնորհիվ։ Այնուհետև նա իր եւ բազում բախտակիցների անունից խոսքն ուղեց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին, ովքեր հնարավորություն եւ իրավունք ունեն ազատազրկման փակ վայրեր մուտք գործելու, խնդրելով հետեղողական լինել անհայտ կորած ազատամարտիկների ճակատագրերի պարզաբանման հարցում։ Վերա Գրիգորյանը երկրի իշխանավորներին խնդրեց գնահատանքի արժանացնել մարտական ուղի անցած տղաներին։ Միջոցառումը եզրափակվեց հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի առաստված բարձրացված աղոթքով։ Աղոթք որ ուժը ավյուն կտան հայտության ճանապարհին տարապող մեր տղաներին։ Օրվա երկրորդ կեսին անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության ուշաթ հանգարանում անհայտ կորած ազատամարտիկների հիշատակը խնկարկվեց մեկ այլ միջոցառմամբ։ Տեղի ունեցավ ռազմային այսիրական թեմատիկայով կահավորված սենյակի բացում։ Սահմանի պահապանները Պաշտպանության բանակում զինվորական ծառայության կազմակերպման եւ կարգապահության ամենապնդման ուղղված աշխատանքների արդյունավետությունը առավել տեսանելի են առաջնագծում հակառակորդի հետ ամիջական շփման պայմաններում։ Պետական սահմանի ամենատարբեր հատվածներում հայրենիքի պաշտպանությունը իրականացում է ոգով, նվիրվածությամբ եւ դիրքապահների ու նրանց հրամանատարների միասնական ջանքերով։ Ինչպես բոլոր մարտական դիրքերում, այնպես էլ հանրապետության արևելյան հատվածում Առաջնագծի պաշտպանությունը իրականացում է ստորաբաժանման հրամանատարության ամենօրյա վերահսկողությամբ։ Զինծառայողների մարտական ոգու ամրապնդման եւ նրանց մարտունակության անընդհատ կատարելագործման համար մարտական դիրքում մշտապես նախատեսում եւ իրականացում են տարաբնույթ մարզումներ եւ պարապմունքներ։ Գումարտակի շտաբի պետ կապիտան Անդրանիկ Ղուկասյանը մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց, որ մարտական հերթապահության ներգրաված ինցարեոների մարտական ոգին բարձր է եւ բոլորն էլ պատրաստ են կատարել իրենց արժեվ դրված մարտական առաջադրանքները։ Իրավիճակը առաջնագծում շարունակում է մնալ հարաբերական անդոր, պահպանում է հարաբերական անդորը, բայց այդ ամենը չի թույլատնում մեր զորությունը, այլ ստիպում է ավելի զգոն եւ աչելրջորեն շարունակել մարդական հերթապահության իրականացումը։ Հիմնականում հակարագործի կողմից արձակվում են հրաձգային զենքերից հրագոստներ մեր դիրքերի ուղությամբ հետնել աննպատակ անձնակազմի մարդական պատրաստականությունը բարձրացնելու ուղությամբ բոլոր տեսակի բոլոր կարգի իրամանատարների կողմից անց են կազմվում պարապմունքներ ուղղված մարդական պատրաստականության բարձրացմանը անձնակազմի բարեկեբանական վիճակի ապահով պահպանվում է միջազգային փոխհարաբերությունների պահպանումը դարձել է օրվա առօրյագործունեության բաղկացուցիչ մաս եւ այդ ամենի միախառնումից ստացվում է որ մենք այժմ ունենք բարդական խնդիրը կատարելուն պատրաստ անձնակազմ Հակառակորդի հետ ամիջական շփման պայմաններում առաջադրված խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելու համար մարտական հերթապահություն իրականացնող տղաների խոսքով ծառայություն իրականացում է պատասխանատվության բարձր զգացումով, որպեսզի առաջադրված խնդիրները կատարվեն ճիշտ եւ ժամանակին։ Արորյա ծառայության կազմակերպման եւ արդյունավետ իրականացման գործում կարևոր դերակատարներից մեկը դիրքի ավակն է։ Սերժանտ Ալբերտ Արաքելյանին հրամանատարները ներկայացրին որպես ստորաբաժանման դիրքերի լավագույն ավակներից մեկը, ով վայելում է սպաների եւ զինակից ընկերների անշահախնդիր հարգանքն ու վստահությունը։ Իր գիտելիքների եւ կարողությունների շնորհիվ դիրքի ավակի պարտականությունները ստանձնած սերժանտը վստահ է, որ եթե դիրքում չլինի կարգապահություն, համերաշխություն եւ միասնություն, անհնարին կլինի իրականացնել թեկուզ ամենաչնչին թվացող խնդիրները։ Երկում ծառայությունը իրականացվում է համաձայն հաստատված գրաֆիկի, համապատասխան մարտական հերթապահության կարգացուցակի։ Երկում բարոյահոգեբանական վիճակը բարձր է, անձնակազմը դրամադրված է միշտ մարտական, անկախ եղանակային փոփոխություններից, հակառակորդի լարվածությունից, երկի անձնակազմի դրամադրվածությունը միշտ մարտական է ու բարձր։ Ինչև ծառայության զորակոչվելը դրամադրված եմ եղել ծառայության հանդեպ դրական, լավ դրամադրությամբ եկել եմ, շարունակում եմ իմ ծառայությունը լավ դրամադրությամբ ու ընդհանուր պատկերացումները միջև ծառայության գալը շատ քիչ է եղել, եկել եմ ստեղ, եղած պատկերացումներն էլ լրիվ ուրիշ է եղել, չի համապատասխան է իրար հետ։ Իրականում ծառայությունը ավելի հետաքրքիր է ու ավելի պատասխանատու, քան ես պատկերացրել եմ միջև գալիս։ Հակառակորդը հիմնականում հանգիստ է, կտրուկ գործողությունների չի դիմում, չնայած Դրանից կախված չէ մեր ծառայության փոփոխությունը, մենք միշտ զգոն ենք, մեր ծառայությունը կազմակերպվում է բարձր մակարդակով ու ցանկացած հակառակորդի ոտնձգության դեպքում պատրաստ ենք համապատասխան հակահարվածի։ Եֆրեյտոր Ալիկ Յանիկյանը մարտական մկրտություն է ստացել նախորդ տարվա փետրվարի 24-ի լույս 25-ի գիշերը, երբ հակառակորդի հատուկ նշանակության դիվերսիոն խումբը կոպտորեն խախտելով հրադադարի պահպանման ռեժիմը փորձել է ներխուժել մարտական դիրքերը։ Տշնամու դիվերսիոն խմբի ոչնչացման գործողությունների մասնակից Եվրոյ Տորյանիկյանը շուտով կզորացրվի, սակայն վստահեցնում է, անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է կրկին կանգնելու հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Թիրքի բարձր մարտունակությամբ հրամանատարների ճիշտ հրամանով մենք կարողացանք նրանց ետ շպրտել։ հա։ Այսօր էլ շարունակում են նույնպես պահել այնպես, ոնց որ մենք ենք պահել ժամանակին։ Իշի թվում որ մեր գնալուց հետո կթուլանա, այլ ավելի կբարձրանա զգոնությունը, հակառակորդը նույնիսկ ռիսկ չի անի։ Թիրքում շատ բարձր մտնոլորտը, ընտանեկան մտնոլորտ է տիրում։ Բոլորս իրար հանդեպ եղբայրություն ենք անում որովհետև այսօր հակառակորդին ինչ որ բան ուզենա անի, սաղս իրար օգնելու ենք, որ մի արդյունքի հասնենք։ Ծառայությունից հետո եթե կարիքը լինի, ես մեծ հաճույքով առաջինը կվերադառնամ մարտական դիրք, պահելու, պաշտպանելու մեր հողերը։ Հենակետի հարևանությամբ կառուցված է մատուռ, որը դիրքապահների համար ծառայում է որպես աստծո տուն, որտեղ իրենց աղոթքն առաստված հնչեցնելով զինվորները լրացնում են հոգևոր պահանջը։ Առաջնագծում անցկացող ամենօրյա պարապմունքները